Eta itzalean Eta itzalean Kronikaren tenorea dugu Gotzon baso zaina Udako goiz Zora batean Eguzkia edera Gerizen eta bere lehen Izpiak basora Bidali zituen Piskanaka, piskanaka, eguzkiaren kilikilien laguntzaz, animalia guztiak iratzartu ziren. Gotzon baso zaina ere, goiz danik jarri zen lanean. Bere motxila ondo horniturik prestatu zuen. Bendak ur osik genatua, alkohola, lasai gajiak janaria eta bere ihati makina. Zenbat gauza! Bota honak jantzirik eta motxila bizkajean jari ondoren martxan hasi zen. Animalien eta basoaren egoera zaintzeko hainbat eta hainbat bide egin behar zuen egunero. Aukera gotzan! Gaur lehenengo topaketa oreinekin izan zuen. Orein kume jostariak gotzonen inguruan jarri ziren saltoka. Enekutxunak, pozik zaudete gauk! Esan zien gotzonek musu bana emanik. Orein kumeek aurpegia miaskatu zioten. Kiko! zerbait mugitu zen sasi artean. Erbiek gotzonen pausuak zeintzen zituzten beti eta noizik behin kikukadak egiten zizkioten. Aurreko hortz handiak muliturik zerbait esan nahi zioten. Zer gertatzen zeizue? Zer esan nahi didazue? galdetu zien gotzonek. Belagiak mugiturik animalia bat ahiskuan zegoela azaldu zioten. Gotzon baso zainak ari nulektu zuen erbiek esandakoa. dakoa. Goazen, goazen, edaman nazazue bertara. Esan zien gotzonek. Ibaiaren ondoan, zuaitz baten abajean etxanik, agano jauna zegoen. Ezkerreko egoa apurturik zeukan. Ezin zuen mugimendurik egin eta kesuka ari zen. Gotzon baso zaina ikusi zuenean, postu egin zen ahanoa lasai zaitez, ahano maitea, lasai zaitez, neuk sendatuko zaitut eta. Esan zion baso zainak. Gotzonek makila txiki bat erabiliaz, ahanoaren egoa lotu zuen. Bukatu dut, orain pazientzia behar duzu. Esan zion gotzonek besoetan harturik. Gure baso zeinak bere etxera eraman zuen eta maitasunez beterik zeindu zuen. Egun gutxi bahu prest izan zuen egoa. Gotzonen besoan jahirik bere lehenengo egalaldia egiteko irrikan zegoen. Aupa gano, ausakta, ez zeitez beldurtu. Gure aganoak bere ego ederrak zabaldu zituen. Errege bat bezala egaz jarri zen. Gotzonen inguruan ibili zen luzarruan. Egalaldi berezia eskainiz bere adiskidea agurtu zuen aganoak. Agur agano jauna, agur gotzon baso zeinak. Ariketak. Zein da gotzonen ogibidea? Egor gilea alabaxo zeina. Baso zeina. Norekin izan zuen lehenen goto paketa? Oren kumeekin ala erbiekin. Oren kumeekin. Non zeuden erbiak gordelekoan ala sesi artean. Sasi artean. Nor zegoen ahiskuan? Ahanoa ala horreina. Ahanoa. Nore eraman zuen zeintzeko? Bere txera ara klinikara. 会得吃啦。